Eta etxeratek eh, joren aste salatu zuen justuki eh, gaur egun laureun eta irurogeita bat Euskal preso badirela eta hoietatik eh, soilik lau Euskal Herriko preso negietan. Euskal preso gehienak euneko irurogeita maseia, bosteun eta mila eun kilometro artean dira sakabanatuta, hori aste egin zuten prentsa hori taraziz elur eta karroinarekin ere jendea joiten zela uh, be, familien edo lagunen bisitatzera. Eta gaur aipatuko dugu, eh, be joanen urrian orkestu zituen eh, foro sozialak horregira presoen kasua konpontzeko proposamena edo proposamenak hobek Eta proposamen hoien orkestera dira joan joan den astean bakebidea eta lokarriko ordezkariak, hori Eusko Lege Biltzarerat, hotx Euskal Gobernurat, lokarriren ordezkari zen meraz Paul Rios eta bakebidearen izenean Peio Dufo gurekin duguna. Eskaera zehatzak, beraz, astezkenean berriz aurkeztu dituzie gomendio horiek, eta hiru eskaera zehatz ere egin dituzue. Bai, hori da. Hori da, hori da, eh, foro sozialen helburua... Eh, hori e, zen, eh, gomendioen ateratzea, e, gizarteak bere gain hartzea eta proposamenan egitea, eta proposamen horiek e, aurkitzea eta batez ere politikoei. Orduan, horra, e, segida logikoa zen Euskal... E, Uh, gazte Euskal Parlamentoaren haintzinean uh, uh, gomendio horien aurkestea Beraz, eh, lehena genuen eh, presondegian eskumena eh, Euskal Autonomia, autonomia Erkidegoa elkartzeko eskaera errepika dezala <clears throat> Euskal Legibiltzahak. Hori, Katalunian egiten den bezala, Kataluniako parlamentuak ditu kudeatzen Kataluniako presondegiak eta dora bi urte, baina pixka bat gehiago, eh, Euskadin berdina eskatu zen, Euskadiko uh, eh, presondegien eh, kudeat, kudeatzea Euskaditik. Eta horrek ondorio izan, izaten alkoholitaike, uh, atera bide batzuk atse mhm. Baina uh, bi urte terdi erdi ez estatua izan zen, eta berriz eskatzea galetu dugu. Mhm. Eta ba, hor, ba, uh, bai, zertan garen ikusiko berantago, baina hori zen lehen puntua. Mhm, hori beraz, gaur, bai? egun, bai? gaur egun Espainiaren eh, eskutan delarik beraz bai, kudeaketan bai, kudeaketan. Bai, bai, Hau da lehen, lehen eskaera bat eta bigarren eskaera? Ba, bigarren eh, ginoen txosten bat sortzea uh, giza eskubideen respetu eta bermen mailakoa. E, hori e, ebaluatzeko ikusteko zertan den e, gaur egun euskaregian, zenta dakigu e, be, bereziki hor e, presoen e, kasu, kasuetan, e, gize ez, dire, ez direla, <laughs> ez direla, ez direla zainduak bate, eta horien hortarako txostena bat antolatzea, Euskal gobernamendutik eta Euskal parlamendutik uh, eh, zeintzeko eta hortik diakiteko zer den hobetzekoa horiek eien gain hartzea obekuntza hori, nahi baduza. Mhm. Ah, aztertzea ba. az, kasuak uh, zeinetan bai. eh, ez diren zainduak edo errespetatuak. Hori da, baina hori zerrendatua eta modu ofizial baten bidez eta ez egia da eskuin eta ezker egiten direla, baina no, eh, haute txiek eh, egen gain hartzen badute hori, eh, ez inork ez du jaten halko ez da egia. Eta mhm. hori zigarri importantea da, gizarte osoak onartzeko ebaluak eta hori. Mhm. Eta hortarako zigarri importante ikusten dugu. Eta azken puntua zen uh, legebiltzareko gizaskubideen batzordeak Eh, presoen kolektiboekin eh, hageman zuzenean eh, sartzea, hoja uh, um, mm, bilkura bat antolatuz, uh, behitze egiteko algarrikin eta gobernuak edo legibiltzareak ulertzeko zer gertatzen den eta zer den presoen voluntaria gaur egun eta zer behar duten. Ba, mm. Zer behar duten uh, balakigu, eh, batu eh, duzun bezalaztian, baina horra uh, eh, bat, elgar bat uh, berriz uh, errotzeko presoen kolektibo eta uh, arteana artean behar baita gaur egun.